بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث دلالة اللفظ على المعنى دلالة كردن لفظ بر معنى واللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه أو خفائها ينقسم إلى قسمين واضح الدلالة وغير واضح الدلالة میفرماید اللفظ باعتبار اعتبار واضح بودن دلالتش بر معناش بر این اعتبار که آیا دلالت کردن لفظ بر معنای خودش واضح یا پوشیده هست تقسیم میشه به چند قسم بر دو قسم یک واضح و دلالت دو غیر واضح و پس میاد ابتدا واضح و دلالت ها رو با اقسامش توضیح میده بعدش میاد غیر واضح و دلالت رو با انواعش چکار میکنه توضیح میده الواضح الدلالة الواضح الدلالة أربعة أقسام اونی که واضح الدلالت هست قسم الظاهر دو النس سي المفسر شار المحكم واضح الدلالة خدش برشار چند نوعه؟ بالي ونتكلم فيما يلي عن كل واحد منها على انفراد در رابطه با هر یکی از اینها به شکل جداگانه میگه سخن خواهیم الظاهر ابتدا قدوم هو الذي ظهر المراد منه بنفسه ولم يمكن المراد منه ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكلام میگه ظاهر اونی هست که مراد از اون به نفسهی ظاهر هست ظاهر اونی هست که مراد از اون به نفسی چی هست؟ ظاهر است ولی مراد از اون نبوده است ولم يكن المراد من هو المقصود اصالة من سياق الكلام میگه اون مراد مقصود نبوده است اصالتا از سیاق کلام یعنی اون کلام بخاطر به خاطر معنای دیگر آوردند به خاطر معنای دیگر چیکارش کردن؟ مثاله قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الله بيع رو حلال کرده و ربا رو میگه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا لأن هذا المعنى هو الظاهر من كلمتي أحل وحرم من غير حاجة إلى قرينة خارجية وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية آية، والمقصود الأصلي منها هو نفي المماثلة بين البيع والربا ميجي موغيك الله ميجي وأحل الله البيع وحرم الربا إن ظاهر هست در حلال كردن بي وحرام كردن ربا زيرا إن معنا از دو احل وحرم ظاهر است بدون النياز داشتن بقرينيه خارجی ما از احله میدونیم که حلال شد دیگه نه حرمه حرام کرده بارو بدون قرینه خارجی به نفسی معنا چه هست ظاهر است ولی میگه این معنا اصالتا از های مقصود نبوده است چرا این آیه رو آورده مقصد اصلی از این آیه این بوده است که مثل بودن همانند بودن معامله و ربا رو ثابت بکنه کفار میگفتن معامله و ربا فرقی ندارند لذا الله تعالی گفت که نه و حل الله البی و الربا خدا معامله رو حلال کرده و ربا رو چکار کرده حلال بودن و حرام بودن از این آیه ظاهرا منتها آوردن این آیه به خاطر چیزی دیگر بوده است پس ظاهر اون است که مراد از اون به نفسی بدون قرینه چه است ظاهر است ولی اون مراد اصالتا مقصود نبوده است از سیاق کلام از آوردن کلام و مثاله ایضا قوله صلی الله علیه وسلم قد سئل عن تهوریت ماء البحر مثال دیگر سخن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم وقتی که از پاک بودن آب دریا پرسیده شد فرمود که هو الطهور ماء والحل میتته آبش پاک است و مرده اش حلال است فهو ظاهر في حكم ميتة البحر در رابطه با حلال بودن مردار دریا میگه این ظاهر هست اینجا هست چرا؟ لأنه ليس هو المقصود أصالة من البيان لأن السؤال وقع عن ماء البحر لا عن ميتته میگه زیرا این حلال بودن مردار دریا مقصود اصلی نبوده است آه؟ زیرا سوالی که شد در رابطه با مردار نبود در رابطه با چی بود پاک بودن آب دریا بود پس ظاهر اونی است که مراد از اون به نفسهی مشخص است ولی اون مراد و اون معنا اصالتا مقصود نبود است از سیاق کلام 167 حکم الظاهری انه يحتمل التأويل كانه يخصص إن كان عاما ويقيد إن كان مطلقا ويحمل على المجاز لا على الحقيقة وغير ذلك من أنواع التأويل حكم ظاهر هسك تأويل رمي فزيلات مثلا اگر آن باشد خاص می شود آه؟ اگر مطلق باشد مقید می شود و حمل بر مجاز بشود نه حقیقت و تأویلات دیگر دو يجب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتزي العدول عنه لأن الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل یقتضی ذلك دو حکم ظاهری است که عمل به معنای ظاهریش واجب است تا زمانی که دلیلی وجود نداشته باشد که اونو از اون معنا صرف بکنند به معنای دیگر زیرا اصل بر این است که لفظ در معنای ظاهری حمل شود مگر زمانی که دلیلی باشد و خلاف آن را اقتضا بکند سه یقبل النسخ فی اهده صلی الله علیه وسلم لانه لا نسخ بعده صلی الله علیه وسلم سومین حکم این هست که نسخ هم میپذیرند البته در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم زیرا که بعد از او دیگه وجود پس ظاهر توضیح داد 168 النص هو ما دل بنفس صيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام نص آن است که دلالت کند با نفس سیغش بر معنا بدون متوقف بودن بر امری خارجی و این معنا مقصود اصلی باشد از سوق کلام نس فرقش با ظاهر همین است که هر دوتا معنا به نفسی فهمیده میشن ولی در نس معنا و مراد اصالتا مقصود بودند بخاطر خاطر اون معنا اومده از اون لفظ مثال قول تعالی قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فانه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا ونص في التفرقة بين البيع والربا لأن هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سياق الآية لأنها وردت للرد على الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا مثال همين مثال قبلی هست در معنى نفي مماثله در معنى نفي كردن مثل هم بودن معامله والربا إن نص مشه إن مشه چه؟ در این معنا که ربا مثل معامله مثل ربا نیست این نص هست چون به این خاطر اصلا این آیه اومده که تا اون پندار مشرکون رو چکار بکنه خط بطلان بکشد قالو انما البيع مثل الربا زیرا اونا میگفتن که معامله مثل چه هست ربا هست و آیه گفت نه خب پس این آیه کریمه در رابطه با حلال بودن معامله و حرام بودن ربا ظاهر هست اما در رابطه با فرق بین معامله و ربا چه هست؟ نص هست چرا؟ چون این معنا اینی که معامله با ربا فرق دارد مقصد اصلی از آوردن آیه بوده است زیرا میگه وارد شده است بر رد بر کفاری که میگفتند معامله مثل چه هست؟ مثل ربا هست حكم النسخ 169 انه يقبل التأويل ويقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ويجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله تأويل رو میپذیرد نسخ هم در زمان حضرت صلی الله علیه وسلم میپذیرفته واجب است عمل به نسخ مادامی که دلیلی بر تعویلش وجود نداشته باشد 170 الفرق بین الظاهر والنسخ فرق بين الظاهر والنص إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه دلالة كردن نص بر معنای خودش تر هست از دلالة كردن ظاهر بر معناش دو ان معنى النص هو المقصود الاصلي من الكلام اما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة معنى النص مقصد أصلي از آوردن کلام بوده است ولی معنای ظاهر مقصود بوده است تبعا یعنی معنی تبعی بوده است اما اصالتا نه اون به خاطر اون معنا آورده نشده است ولی اون معنا هم ظاهر است اون معنا هم چه هست؟ سه ان احتمال النص للتأویل ابعد من احتمال الظاهر له احتمال در نس بعیدتر هست از احتمال تأویل در ظاهر پس احتمال نص برای تعویل بعیدتر است از احتمال ظاهر برای تعویل چهار ان التظاهر و یرجح النفس على الظاهر چهارمین فرقشون این هست که زمانی با هم در تعارض باشن در چه باشن؟ تعارض یعنی یک نسی داشته باشیم که ظاهرش یه چیزی میگوید و نس دیگه ای داشته باشیم که نسش برخلاف اونو میگه اونی رو ترجیح میدیم که نص شار چیزی رو میگه در زمان تعارض در زمان چی؟ نص بر ظاهر ترجیح داره میشه نس بر ظاهر چی میشه؟ یک المفسر هو ما دل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل اون است که دلالت کند با نفس خودش بر معنای مفصل به گونه ای که احتمال تعویل در آن نباشه ها دیگه لا مفصل مفصلی میباید مثاله قوله تعالی مثال شيء قول الله قاتل المشرکین کافتا و بجنگید با مشرکین همگی فإن كلمة المشركين اسم ظاهر عام ولكن يحتمل التخصيص میگه کلمه مشرکین اسمي ظاهر و عام هست اما احتمال تخصیص درش وجود داره موقعی میگه قاتل المشرکین احتمال تخصیص درش وجود دارد ولی وقتی که کافه اومد تاکید کرد فلما ذکر بعده کلمه کافه وقتی که بعد از اون کلمه کافه اومد ارتفع احتمال تخصیص احتمال خاص شدنش چی شد؟ برداشته شد فصار مفسرن در نتیجه مفسر گشت این آم چی گشت؟ ومثاله أيضا مثال شمتنين الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مجملة وفصلتها السنة تفصيلا قطئيا أزال إجمالها فإنها تصير من المفصل كالصلاة والزكاة والحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم فصل معاني هذه الكلمات وبين المقصود منها بأقواله وأفعاله فصارت هذه الألفاظ من المفسر الذي لا يحتمل تأويل میگه همچنین مثال برای مفسر اون الفاظی هستن که در قرآن کریم به شکل مجمل اومدن اقیم الصلاه مجمل دیگه صلات چی هست ولی سنت اومده اونو مفصل کرده اجمالش رو از بین برده در نتیجه از مفسر گشته است در نتیجه از چه گشته است مانند نماز و زکات و حج پیامبر صلی الله علیه و سلم معانی این کلماتو مفصل بیان کرده مقصود از اینها رو با اقوال و افعالش بیان کرده لذا این الفاظ از چی گشتند؟ از مفصل این الفاظ دیگه بعدا از چی گشتند؟ مفصل گشتند چون تفسیر شدند دیگه تف... مفصل بیان شدند مفصل چی شدند؟ بیان دو حکم, الم... حکم المفسر حکم المفسر چی هست؟ فهو وجوب العمل که ما فصله عمل کردن به مفصل همانطور که تفصیل شده است واجب است عمل کردن به سلات به همون شکلی که در سنت تفصیل تفصیلا بیان شده است شده است واجب است مفسره باشه بچار مفسر یک جای یک لفظیه به شکل اجباری. مثل یکو اقیم الصلاه شما چیکار میکنید نماز بخوانید خب اذا نماز دیگه مفصل نه نماز بعدا سنتیش رو مفصل کن وضو بگیرید رو به قبله بوته. فاتحه وانک بوته با تفسیر چیه بوته؟ بیان بوته حالا اگر ما رو جوز بگیریم که سلات آیا مفسره یا مجمل ما چیه بگیم الان دیگه مفصله الان پس مفصل بوده حالا اقیم الصلاه به چه شکل بر ما واجبه به همان شکلی که مفصل بیان بوده به همان شکلی که مفصل بیان بوده وشی حکمی چه و توضیح دم فهو وجوب العمل به ما فصله واجب است عمل کردن به مفصل همانطور که مفصل شده است همانطور که تفصیلا بیان شده است و ما دل علیه قطعا مع احتماله النسخه فی عهد الرسالتی پس واجب است عمل کردن به مفسر همانطور که تفسیر شده است و همانطور که دلالت کند قطعا البته این احتمال نسخ در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این نوع بر مفسر هم وجود داشته است ممکن است یه چیزی مفسر بوده ولی منسوخ شده ولی چی شده است أما بعد وفاة النبي فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي أما بعد وفاة البيانبار هذه كيس قرآن والسنة أظن محكمها اون كده هستند النسخ دیگه احتمال نسخ درشون زیر دیگه وحی شده است قطع شده است پس ظاهر و توضیح داد نص و توضیح داد مفسر و توضیح داد مفسر همونی است که با تفصیل بعدا چه شده است حالا محکم توضیح میده دیگه محکم چی هست میگن این نز از محکمات هست آه؟ توضیحش میده هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه على نحو أكثر مما عليه المفسر ولا يقبل التأويل ولا النص محکم اون لفظی است که دلالتش به نفسه ظاهر هست بر معناش به, به گونه بیشتر از مفسر این دیگه معناش بیشتر از مفسر روشنه معنای محکم به نفسهی بدون نیاز به قرینه خارجی روشن هست بیشتر از چه؟ از مفصل و محکم تعویل و نسخ و اصلا قبول نمی کند محکم اونی هست که تعویل احتمال تعویل درش وجود یعنی خاص شدن و نمیدونم منسوخ شدن و این چیزا درش وجود خودش میگه کدوم احکامات جز محکمات هستند مسائل فان الاحکام الاصلیه الاساسيه التي لا تقبل من طبيعتها اي نسخ النصوص الوارده بالايمان بالله واليوم الاخر والرسل وتحريم الظلم ونحو ذلك بيقول احكامات اصليه اساسی که به طبیعتشون هیچ گونه نسخی رو قبول نمیکنن اون نصوصی که وارد شدن در رابطه با ایمان به پروردگار ایمان به آخرت و رسول و حرام بودن حرام کردن ظلم و این چیزها اینا محکم هستند مثلا موقعی که الله متعال میگه ایمان به پروردگار بیارید این دیگه محکمه احتمال نسخ و تعویل و چیزی در این وجود ندارد و مثال هو از القول تعالی این هم جز محکماته ولا تقبلوا له شهادتا ابدا هرگز از اونها شهادتی رو قبول این هم درش احتمال نسخ نیست چون لفظ ابدا درش اومده لفظ چی اومده درش اومده 174 حکم محکم میگه وجوب العمل بما دل عليه قطعا ولا يحتمل اراده اه، غير معناه ولا يحتمل نسخا ولا يحتمل اراده غير معناه ولا يحتمل نسخا ولا ابطالا حکم محکم این است که عمل کردن واجب است به آنچه که محکم برش دلالت میکنه آه؟ اون معنایی رو که محکم برش دلالت میکنه عمل به اون چه است واجبه و احتمال اراده کردن معنای دیگر درش وجود ندارد ما بیایم یه معنای دیگر رو اراده کنیم از اون ایمان به الله اصلا درش وجود ندارد و همچنین نسخ رو نسخ و ابطال اصلا نمیپذیرد نمیشه این محکم منسوخ بشه یا باطل بشه ها؟ پس این حمد کافی کافیه بیبیان ها دیگه روی گشت